Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Lukasza. Sława Tobie, Panie. Ježíš uwidziel jednoho i jmenoval se Lewi, jak sedzi w celnicy, A rzekł mu, pojdź za mną. Lewi nechal wszecho, wstal a szel za nim. Ve swym domě pak mu wystroili velkou hostinu. Z polu z nimi bylo u stolu celé množství celníků a jiných lidí. Farizové a jejich učitele zakona reptali, a řekli jeho uczednikom, Prodzite a pijete z celniki a grzyszniki. Jezus im odpowiedział, lekarze nie potrzebują zdrawi, ale na mocni. Nie przyszedł sem powolat k obraceni sprawiedliwe, ale grzyszniki. Słyszeliśmy Słowo Boże. Chwała Tobie, Chrystus. Milowani bratrze, Ewangelium mówi evangelium o tym, jak cestou z Kafarna Chrystus przychodzi k celnicy, gdzie pracował Lewi. Na innym mieście, se říká, że to właśnie Mateusz. Celnicy, no byli wybierci, dani byli w tegdejszej społeczności przedmiotem pochrdani proswą chamiżnost a skorumpowanost. Bohatli na ukor chudych tim, że żadali widz, neż stanowił zakon. Na widz poruszowali zakona, zakony o kultickie czystocie, proto że zachazeli z peniędzy pochanu a jednali z pronarodem Rzymanu. Fakt, że Jezus povolal jako swego učedníka celnika, musiał być skandalny już on sam o sobie. Celnicy byli totiž straceni lidem, odpad społeczności. Dalszy olej do ohně Jezus přilil swym liberalnym postojem w hříšnikům. On a jego učedníci byli przytomni na sławności hostinie, gdy byli takie kolegowe bývalého celníka Matouše. Zúčastnit se hostiny z takowymi ludźmi znamenalo stát se nečistým, protože společenství z hříšníky znečišťovalo. Slovem hříšnici se zde míní tím, kdo opustili zákon a odpadli. nie Nesmíme přehlednout, že společenství stolu było velmi důležitým znamenim otevřenosti a důvěrnosti. To byl také důvod, proč Židé nemohli sedět u stejného stolu z pohany. Bratrze, sestry, je dobre si aspoň občas przypomenąć, że Jeziś jednal, a jedna inak, než si przedstawujemy. Lekarze nie potrzebują zdrowi, ale namocni. Idziete, a nauczte se, co znamena ich chci, a ne obieć. Nie przyszedł sam po voljo sprawiedliwe, ale grzeszniki. Nemocni nie są jen chromi, malomocni, slepi, ale przede wszystkim ci, kto potrzebuje Boży odpuszczeni. To to milosardenstwi wytrychawa z propasti ty, gdy tam beznadziejnie spadli. W Ewangelii widzimy, że Jezus nigdy nie stiral rozdziel między dobrem a złem, że namawal nad hříchem rukou, ale že současně nikdy nebyl tvrdý vůči hříšníkům, kteří svou hříšnost uznávali. Naopak dawali je a pomáhal jim a několikrát dal jasně najevo, že přišel právě kvůli nim, aby je přivedl k Otci. Chtěl obrácenie lidí, pokání. Co je tedy pokání? Je to zmiana, pri které se člověk vrací tam, kam patří, když se pokáním vrací k Bohu Otci. Teprve potom jde o uskutecznienie takového obraceni, k niemuż jsme w Ewangeliu wyzywani. Pokanie je wiec wiry, a proto je to wiec wstachu. Idę o wstach naszej duwiery Bohu, a idę o naprawu wstachu mezi nami a Bohem. Z Ewangelia jest takie jasne, że tu to naprawu kona przede wszystkim Bóg sam i gdyż nie bez człowieka. Otec marnotratnego syna czekal, aby mu odpuścił. Było wszak trzeba, aby se syn wrócił. Bratrze, sestry, najnebezpieczniejszym postojem w każdym chrześcijańskim żywocie jest domyśliwość. Je to postoj toho, kdo se staví před Boha s myšlenkou, že s ním má vždy účty v pořádku. Przed tym waruje już swaty Jan. Říkáme-li, że jsme bez hříchu, klameme sami sebe a prawda w nas není. Każdy z nas przychodzi z innej sytuacji, ale všichni mamy stejny ukol. Setkać się z odpouštějícím Kristem w cirkwi – tak abychom odeszli oswobodzeni, a uzdrawieni. Bratrze, sestro, i deszli ke spowiedzi, myślisz najpierw, co mu rekną, pak, co si asi pomyśli, a koniecznie, co mi reknę. Myśli wszak przede wszystkim na to, z kim se setkawasz, a co dostanesz? Czym wice uznawasz, że jesteś grzesznik – Czym widz trpisz za swój nedostatek laski, czym widz prachnesz po odpuszczeniu, tym widce ci dostanę milości wykołpeni. Chrystus przyszedł prawie pro mnie słabego, a nemocnego. On przyszedł pro nemocne, nie pro zdrowe. Je veľmi důležité odkrywać Chrystu ta bolawa mista, która bych chciał a ani widzieć. Tato i są prostorem, gde mohu przyjmout balzam Kristowa milosrdenstwi. Preto spowiedź je taj upna wymieniona. Ty przedawasz wszechny swe grzechy Jezusi Chrystu, a On Ci dawa cele swe wykołpeni. Amen.